Iku kjo javë? Iku java dhe nëntori. Sa është? Sa është sot? 22. Sot 33. 22. Sa është? 12, 12. Minus 10. Si sot Si sot një muaj 100 vjet më parë? Po. Apo jo, një sekond. Si çfarë? Po pra çfarë ishte kjo? Isha ish po bëja 100 vjet më parë. Po, do të ketë ndodhur diçka. Po patjetër. E ka kalendari historik, do të shikosh pastaj. E mirë. Çfarë bëni? Mirë jeni? Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës.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 Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1884, filloi ndërtimi i grataçelës së parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një kompani sigurimesh punësoi arkitektin William Le Baron Jenney për të bërë projektin dhe për të kontrolluar ecurinë e punimeve të ndërtesës dhjetëkatëshe në Çikago. Në vitin 1918, Austria u bë republikë. Në vitin 1938, Hermann Göring shpalli planin e Gjermanisë naziste për të bërë Madagaskarin vendlindje të hebrenjve. Në vitin 1946, banka e parë ku mund të kryehej veprime pa dalë nga automjeti u bë e mundur në Bankën Kombëtare në Çikago, Ajo kishte dhjetë pika shërbimi të tilla. Në vitin 1961 ka ardhur në jetë atletja rumune Nadia Comaneci. Në vitin 1987 ndërron jetë në moshën 88 vjeçare shkrimtari shqiptar Lasgush Poradeci. Në vitin 1990, Tim Berners-Lee publikoi propozimin formal për World Wide Web. Në vitin 1993, këngëtari Michael Jackson anuloi një tur botëror pasi deklaroi se kishte varësi prej qetësuesve. Në vitin 1999, ra një tërmet në Duzxhe të Turqisë me intensitet 7.2 të shkallës Richter. Në vitin 2011, Silvio Berlusconi dha dorëheqjen si kryeministër i Italisë. Sot është dita e veteranëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është dita e postierit në Meksik. Një ditë për të treguar vlerësimin për transportuesit e letrës. This is Club FM 100.4. Okay, mirë se vini në klubin e mëngjesit miq të dashur. Uh, Çka ka? Ai ai ai. Hiç. Mund të thosh prite shkurt a jo? Edhe mua. Ishte okay. E preve ti? Jo, s'preve. Apo është prerë keq? Duhet të jetë prerë. Jo që ta dim, pak të shënohen në një vend, po që që është prerë keq se Rënje kështu sikur. E ke parasysh kur bie në pusetë? Nga drita në errësirë. Po po ti një pusetë e hapur ti do që ta mbyllësh, e kupton, ose ta shënosh, për shkak vësh një tabelë pusetë e hapur këtu. Që ta dish. Gjithsesi, ej miq, ju përshëndesim sot në klubin e mëngjesit, është uh, dita e hapjes së uh, panairit të panairit të librit sot. Mm -hmm. Kështu që do të ketë uh, do të ketë deri në datën 16. Shumë gjëra që lidhen me librin, po. Do të ketë libra sot. Kjo është e sigurt. Libra me shumicë, po patjetër. Po, do të ketë mjaftueshëm. Për të gjithë. Sa duash, sa duash. Mm -hmm. Shumë nga librat që kanë qenë atje vjet do të rikthehen prapë. Mm -hmm. Disa tituj të rinj kam përshtypjen. Ëh, mm -hmm. uh, sigurisht janë botuar midis panairit të parë dhe këtij panairi, por ka pasur pastaj është edhe festivali i librit tani në prill. Që ndodh kështu që shumë raste. Një çështje që po vrisja mendjen unë, edhe kam uh, E kam kështu si dilemë, si sepse nuk e di si se sa, se sa, mm. jo, jo merak, po të thosha, Si pyetje më shumë mm. që po më po më vret, po më mundon edhe nuk kam një përgjigje të saktë. Kur ndodh panairi i librit? Vit për vit, mm -hmm. siç është tani. Botuesit hapin vetë stendat e tyre mm -hmm. në panair. Tam. Secili botues ka stendën e vet. Stendën e vet. Dhe botuesit marrin njerëz që punojnë në shtëpinë botuese dhe shesin libra. Mhm. Mm me çmime edhe të reduktuara, kam përshtypjen është 20% duket. 20% më pak. Çka ti? Po. Okej. Okay. 20, 10 varet. Dakord. Edhe shesin, po themi plot libra. Mm -hmm. Ka frekuentim etj. Tani pyetja ime është çfarë ndodh me libraritë? në këtë periudhë kohe thua. Po, me libraritë për shembull Albania, Friends Book House, po, libraria që ka mund te Myslym Shyri, libraria që mund të kesh ti pranë shtëpisë tënde. Adrioni për shembull. Tam. Ça ndodh me libraritë, jo botuesit, po, po flas për libraritë, po, pra. ata që shesin libra 365 ditë. Më duket se bëjnë ulje. Jo, jo, bëjnë ulje dhe ata. Bëjnë ulje dhe ata. Duket se bëjnë diku skonto po 10-20%. Mhm. Po ti nuk shkon tek Adrioni sot, ti shkon tek Kuptoj, te panairi. Panairi. Në qoftë se ti blen 15 libra në panair, i bie që i bie që për një periudhë ja themi 7 mujore. Po ja po them 3 mujore, nuk po them 7 po. mujore. Mund të duhen 7 muaj t'i lexosh ato, po po e kam fjalën që e, e shpenzon po, po, fondin apo jo? Ja? E vërtetë. Mhm. E shpenzon fondin. Që do të thotë krijohet një lloj grope. Libraria ngelet pa punë, mm -hmm. apo jo? E vërtetë. Ata që jetojnë duke shit libra çdo ditë. I hahet. Se se un shkoj tash, po çka ka jo buka e fëmijëve. Jo të gjithë shkojnë në panairin e librit. Dakord. Un jam un jam un s'kam shkuar as vjet as parvjet me thënë të drejtën. Nuk kam shkuar se s'kam pas kohë. Po, është çështja e kohës. S'kam pas kohë. S'kam pas kohë. Po ky s'ka shkuar se s'ka pasur lekë. Un shkoj blej librat. Jo, ka një gjë që ata njerëzit që ata njerëzit që shesin libra për ditë, Për ditë, për ditë, për ditë që na, e kupton, që jetojnë me këtë gjë. Mm. Priten, dalin jashtë loje. Në për 4 ditë. Për 4 ditë, po 4 ditë, po nëse unë shpenzoj 200.000 lekë libra. Pra, këtë po thoja dhe unë që jo të gjithë, jo të gjithë shkojnë në në panair, në panairin e librit, mm. ka dhe nga ata që vazhdojnë dhe blejnë. Po Jeri sa po i bie gjatë Jeri, tani ti bjeri shkurt. Do shkosh apo nuk do shkosh? Te pa po te panairi i librit, patjetër që do të shkoj. Edhe shpenzon dhe pastaj nuk shkon në librari për nja 3 muaj. Po, po shumë mirë. Jeri mund të jetë edhe ashtu si thua ti Jeri. Po kjo nuk e ndryshon faktin që shumica dërrmuese e njerëzve shkojnë dhe çfarë kanë për të shpenzuar, i çojnë direkt në panair, po, pra. direkt te botuesi dhe nxjerrin jashtë loje këtë që jeton me shitjen e librit çdo ditë tjetër. C'est la vie Blendi. C'est la vie. Po c'est la vie. Ata kanë edhe një marrëdhënie me njëri tjetrin apo jo, sepse kush ua shet librat aty në korrik. Në qershor, në shtator, dua të them, mm. i presin në mars në prill. U dalin kështu tak, edhe thotë ik la se i shes vetë unë. Edhe ai nuk është se të bën ndonjë ulje. Ai ai sa i çon librarive. Ti je 20% që që e merr po pra, të po librarishet. Po librit, ta jep ty. Është një lloj kalova lumin domethënë. Au, për uh, kalova lumin thotë. Po kështu i bie, po thua. Unë e kam pyetje, nuk e kam akuzë tani. Unë thjesht po them, ça ndodh me libraritë vallë. Ai që shet libra për ditë tash ngelet ngelet pa shit. Nëse është dikush që po na dëgjon dhe shet libra, mund të na po, informojë pra, më gjatë. Po pra, dhe po them, se nëse ai çon në librari me 20, se tash ai librashitësi merr diçka për çdo libër. Po absolutisht po që merr diçka. Ti e the dhe e the mirë, një gropë e madhe për financat e librashitësit. Po. Po. Nëse, okay, thjesht ose ose ndoshta nuk është fare kështu. Ose ndoshta Panairi zgjon më shumë interes te libri dhe me me të mbyllur panairi gjithë vrapojnë nëpër librari. E Po, kupton? edhe Po, mund në të panair qenë. për shembull ti mund të blesh 3 libra ndryshe nga librat që unë kam blerë. Dhe në momentin që ne takohemi dhe më thua Jeri, ai libri që unë bleva Shkon dhe ti ditën se e bleve, nesme në panair. Po pra se ka më Ndos- rresht. Ka ka gjithmonë ka një gjithmonë Po e diskutim. marr si Çfarë shembull. bleve ti, çfarë bleva po e unë? marr si shembull. Dhe njerëzit kur i duan libra diskutojnë me njëri tjetrin mbi librat që kanë. Po pra, Jeri. Apo mbi librat e fundit që kanë blerë. Se Dali, panairi, se kam një panairi i librit i thënçin se ai më shumë është pazari i librit. Nisa. Por që Jeri ta dish edhe për atë ka menduar panairi i librit, prandaj është 4 dita, 5 ditë sa është. Po. Diskutojmë, ble vetë diskutojmë ne ikën nesër te panairi, ti blen librat e tu. Se brenda natës e lexoj librin. Do ikë të dielën Altin, kështu që nuk do blej gjë. Po është aman si te fruta perimet. Ke parasysh kur kur mbelin ato ato mollët e këqija në fund fare që janë kështu si të shtremta, si po. si të vrara kështu. Mm. Ato shiten më pak. Edhe edhe të dielën domethënë fillojnë të dalin. Sa kanë vend domethënë kështu. Hajde merrni këto. Sa që kanë shëtitur minë të tjera të tjera. Kështu që nëse ka ndonjë librar ndonjë librashitës dikush që jeton me librin Jo që punon për uh, shpi botuese, por që punon me librin çdo ditë, që shet libra. Një ditë që ka një librari të vogël diku, a ndjeni juve Ku do ndash? Shtrydhje nga kjo? A, a ka firo? A, a ikin lekët? Se kanë njerëzit një buxhet caktuar për libra, se s'do s'do heqin lekët e kosit e djathit dhe t'i blejnë libra pastaj. Në qoftë se ti i shpenzon ato në panair apo apo ndoshta ka nga ata që edhe në tetor nuk blejnë libra se presin që të hapet panairi t'i marrin çik më lirë. Mm -hmm. Por edhe unë që shkoj te panairi, më qëllon që mos blej asnjë gjë, dhe mund të shkoj prapë atje te libraria që jam mësuar unë për të blerë gjëra. Libri nuk, shiko dhe libri. Nuk e besoj të ndodhë. Ka ndonjë po, herë atje, një kështu, dëgjoj tash, po ka një pra? ka një ka një në një dyndje ndonjëherë nëpër këto. Eh, e kupton një kështu, është shkaluar rradhë madhe. Si blej libra unë më erdhi si atla shu. Pikërisht për ta na shkaluar. Si ta do buzunaz. Çtu ndjer kur shkoj te mendrseja kështu është. Do duhej që të kishte më shumë më shumë diskutime, ca organizime rreth librit mendoj unë se sa është është si një si treg shumice kështu, po gjithsesi. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, këto janë thjesht për si atje. Miq të dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike 7:17. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Boogie woogie woogie. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Cream nga Prince Miq të dashur tani mëngjes ora është 7:24 minuta ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 104 edhe nga ekrani Club TV Blendi Jeri Altini Ulta dhe Lori janë këtu si çdo ditë tjetër edhe për uh, sot. Ç'a bëhet ndonjë gjë tjetër Jeri? Mm, po Blendi. Nga ti ç'a kemi? Uh, kam një histori dashurie, por që ka një fund uh, ndryshe, jo ah, tragjik. Ah, okay. Por është gënjyer djaloshi. S'është si ato të Shakespeare-it. Jo. Që mbarojnë me gjitha, të jo, gjithë jo, jo, vdesin, të gjithë vdesin. Nuk ka vdekje në këtë histori. Okej. Një vila të gjerë. Një djalosh kinez ka dashur që të bëjë një surprizë të dashurës në ambientet e punës, hmm. më saktë në në oborrin e pjesës së punës ku ajo punonte dhe ka blerë 99 iPhone 6. Oh. të gjitha në kuti të pahapura, ka formuar në oborr një zemër të madhe me 99 me iPhone 6. 99 iPhone 6. Po shumë ka bler. Shumë ka bler, por paska pasur lekë të papame domethënë. Me sa duket. I bie goxha. Mm. Wow. Ka marr të dashurën e ka vendosur në në qendër të zemrës të, të krijuar iPhone-it, po. Me iPhone-a dhe në prezencën e kolegëve të saj i ka kërkuar dorën për t'u martuar. Por uh, nuk mbaron bukur historia sepse vajza ka thënë jo. Jo. Vajza ka thënë. Wow. Samsung nuk Galaxy. Ç'është kjo gocë? Nuk e di, ndoshta nuk ka preferuar iPhone-in, nuk e di. Vajza, po, po, po shan ti iPhone-in këtu, se këtë po mundon të Kjo kjo uh, ka bër përshtypje tek gjithë njerëzit që kanë parë lajmin mm. sepse e para, nuk e di uh, pse pikërisht djaloshi ka zgjedhur iPhone, iPhone 6 dhe jo, jo Samsung lule ose diçka më romantike, diçka siç ndodh zakonisht. Po. Mm -hmm. Dhe pyetja e dytë që i bëjmë, sepse kjo është një histori që këta nuk e dinë se pse pikërisht djaloshi ka zgjedhur iPhone-in, ndoshta mund ta aludojmë ne shumë gjëra, por nuk dihet e vërtetë. Nuk dihet, por ndoshta kanë pasur kanë pasur pyetja e dytë më e rëndësishme tek të gjithë është ku shkuan iPhone-ët pasi ajo tha jo. E ka shitur ai, mund të ketë shitur me të lirë vetë. Po më merr mendja. Ose kanë qenë nga këta kështu, Fallsot kinez. Ndoshta. Nëse, okay, ku ndodhte kjo? Në Kinë. Shumë e çuditshme. Në Kinë. Në Kinë, po, në Kinë. Nuk i thonë në Kinë këtu të kishin një nga këta kinezët me lek, me fletë. Mm. Po. Se nëntëdhjetë e nëntë iPhone-a valla. Janë shumë. Po e quaj un, po e quaj që bëjnë po e po e marr shumë lirë, ëh, po e marr 500 euro copa. Ëh. Mm. E di që bëjnë më shumë. Bëjnë më shumë, normal. Po po e marr kështu për thjeshtësi. Pse mm. si mund të flasësh me 99 iPhone-a në një kohë? Po ç'i do një? Ç'i do? Ai është ja 27 boll janë. Për të rjetën. 28 se, se fillon mërzitesh pastaj. E janë gjithë identik. Po dalin edhe të rinj. Yes, okay. Modele të reja. Mirë, do ta nisim shpejt sot me mm. lojëra miq të dashur. Kemi uh, kemi për të dhënë bileta për në Teatrin Kujtim Spahivogli, teatri eksperimental, mm. gjithashtu ka edhe një shfaqje për fëmijë, kështu që nëse jeni prindër me fëmijë, luani, mm. uh, luani tani miq të dashur për të për të parë eh, se si mund të shkojë për juve dhe të fitoni bileta, çift biletash në fakt për shfaqjen e të shtunës dhe shfaqjen e të dielës. Mm -hmm. Janë në orën 10 këto shfaqje. Në mhm. orën 10:30. 10:30 për fëmijë. Po, mbretëritë magjike dhe e pabesueshmja dhe princesha. E pabesueshmja dhe princesha, mbretëritë magjike. Pyetja për ju është kjo që vjen tani. Ka humbur sërish në apel kërkesën e tij për t'u shpërblyer me 1 milion dollar mbas një video skandali që i ndodhi në njërin prej televizioneve në Shqipëri. ka humbur në apel kërkesën e tij për t'u shpërblyer 1 mm -hmm. milion euro, më falni, donte, më duket se donte euro. Donte euro. Donte euro, po donte të blinte 99 iPhone. Siç gjë. Po gjithsesi, ëm um, ky është lajmi. Neve duam uh, që të na thoni se kujt i ka ndodhur. Detaje nga lajmet 069 20 70 222 069 20 Ora është 7:32 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e mërkurë data 12 nëntor. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur në program. Është uh, koha tani për të folur pak për temën e ditës miq. Ë uh, tema e ditës. Një pyetje që kemi për ju. Mhm. Mm tani ëm um, Pyetja është kjo. Si etaloni i ri i besimit mes çifteve, mm -hmm. po shihet dhënia e passwordit të, të Facebook-ut, Facebook dhënia e fjalëkalimit. Do thotë, qoftë se ne jemi çift bashkë, duhet me patjetër ta di. Ti duhet ma japësh mua fjalëkalimin tënd, edhe unë do të të jap ty fjalëkalimin tim. Dhe ti mund të kontrollosh sa herë të duash, edhe unë mund të kontrolloj aq herë sa më shkon mendja. të dhënat e tua, po themi mesazhet që shkëmben në mm -hmm. formë private etj etj etj. Mund të lexoj. Ka shumë njerëz që e kanë bërë, unë di njerëz që e kanë bërë. Zakonisht janë të rinj, mm -hmm. e të papjekur, por e di që e kanë bërë. Mm -hmm. Prandaj kjo është pyetja për ju. Ç'mendoni për këtë etalon të ri të mirëbesimit në çift? Pra, unë të di gjithçka dhe ti më di gjithçka. Nuk është asgjë ndryshe nga nga çka qenë përpara, Eri. Përpara s'kishte Facebook. Por që burri gjithçka ia dinte gruas dhe gruaja pak a shumë mundohej që gjithçka t'ia dinte burrit. E di që në fshehtësi. Në fshehtësi. Tani edhe këta që kanë se moda që çdo burrë ka një dashnore. Jo, s'ka lidhje me. Pothuajse, mm. pothuajse, jo të gjithë, po. Pothuajse, ë uh, është është e vjetër tanimë, nuk është një mm. modë e re. Normal. E megjithatë gratë e dinë, nuk është se s'e dinë, e kupton, e di gjithë dynjaja, kështu që e dinë dhe gratë. Por që një ditë e marrin vesh. Pastaj pse ajo rri është gjë tjetër. A pse rri pastaj është? Sikur po dalim në tema të ndryshme. Po, janë tema të ndryshme. Po pra, le të qëndrojmë, le të qëndrojmë tek kjo. Tek tek shkëmbimi i fjalëkalimeve si një shenjë besimi tek partneri, shenjë sigurie ndoshta për gjithë komplekset e pasigurisë që mund të ketë një mashkull i ri. Se ashtu di ai, domethënë ta trajtojë uh, femrën e vet, thjesht t'i t'i hyjë deri në imtësitë e imtësive, e t'i lexojë çdo rresht të shkëmbimeve mm. që të ndihet ai pastaj që është i sigurt dhe se ajo e do. Do bëhet edhe para dhe ja, do duash ti. Sepse në fund fare kjo është dashuria e vërtetë, që ta duash një njeri me rrënjë, me temal. Ëm um, Tani, kjo është pyetja për ju. Ç'mendoni për këtë? Ndrimi dhe a, dhe dhe a e keni bërë ndonjëherë? Dikush që na dëgjon mund edhe t'i përgjigjet pyetjes nëse jua ka kërkuar dikush që ka qenë në një marrëdhënie me ju, herët apo vonë, që t'i jepni atyre passwordin, t'i jepni atyre fjalëkalimin në mënyrë që ata të forconin besimin tek eh, personi juaj. Tani, tani shumë e para. Po, ti nisi. Unë s'besoj që besimi eh, në një çift eh, lidhet ose forcohet në këtë lloj forme. personalisht. Ky jo, është mendimi im. Jo, dakord, dakord. Ti ke gjithmonë qëndrime korrekte për këto gjëra. Nuk e nuk e kam bërë asnjëherë, nuk më është kërkuar asnjëherë, asnjë, asnjë, nuk do ta bëja sepse nuk më duket normale që besimi është në këtë lloj forme. Domethënë bëhesh paranojak. Nëse mm. ti do rrish dhe do harxhosh gjithë kohën tënde duke parë emailet, Facebookun, merr dhe telefonin dhe kontrollo dhe telefonin. Po mirë, po, po sigurisht në një situatë të tillë për shembull, Eri, që që i dashuri yt është atje dhe ti thua ta përdor çik Facebookun. Oh ja, një sekondë sa të bëj çik logout. Shika. Oh jo. Po, ja të bën, ja të bën çik logout. Një sekond. Un kam Facebookun tim, po, nuk po, dua të përdor uh, Facebookun tënd. Përderisa un kam Facebookun tim, nuk kam pse përdor jo, tëndin. Përdor kompjuterin, jo Facebookun. Po mirë, Eri për shembull të marrim një një rast për të logout. Para se ti të ulesh në atë, shikon për shembull që ai E ka fiksim të bëjë logout, se ka hall se mos Po e ka fiksim, është pjesa e vet, është diçka shëndetëse. Është fjalë e vërtetë. Shikon ora. Lumtë goja. Është një pjesë intime që njeriu e ka. Të lumtë goja dhe hunda. Dhe nuk mund të hysh deri në këtë moment, sepse ti mund ta kesh passwordin dhe nëse dikush e ka në mendje të bëjë diçka sado ta kesh ti passwordin, prap do gjejë formën për ta po, bërë. Kjo nuk është zgjidhje për mendimin tim. Eri mendon nuk është zgjidhje, Altin ç'mendon ti? A mendon se është shenjë e besimit kur i jep tjetrit fjalëkalimin e Facebook-ut tënd dhe a ta kanë kërkuar ndonjëherë? Unë mendoj që jo vetëm është shenjë e besimit, Bravo. po shenjë dhe e mirëkuptimit. Bravo. Ti e ke passwordin Altin? Natyrisht, natyrisht e ka. Passwordin, kodin e celularit, passwordin kod. Kartën e bankës, passwordin po e bankës. Po të tua nuk i ke dhënë me siguri. Qeleshe X123. Nuk e nuk mendoj që ka pas njeri passwordin qeleshe X123 ndonjëherë. Jo, s'ka pasur asnjëherë. Po. Nuk e di. Përtej shakasë unë mendoj si Eri, me thënë të drejtën Që nuk duhet të dhënë Jeta private është Besoj se nuk duhet nuk, nuk... Jeta private, çfarë jete private ke ti, më falë A je a je i martuar? Po, jam i martuar. Po, po çfarë jete private ti Altin. Jeta po, private. Po mirë, un para se të martohesha kam një jetë timen apo apo më jo edhe e ke pasur ajo shumë. Edhe na, kjo është e gjitha. Ajo ka kaluar tanimë. Po ti pra, mbyllet Altin. S'ka ashtu. Domethënë ti ke jetë private që që partnerja jote nuk e njeh. Po, është e imja. A i di? Po, po i di. Ia ka lënë të shkruar rol. Po, jo, s'i di ai? Është i hapur në Po është tjetër që ti di hapur ti dhe që t'i dish. Unë e kam hapur tani në shtëpi. Pastaj i kam thënë që futu një çik tek adresa ime shiko x gjë, pasi ah, passwordi është ky për shembull. E kuptoj. Kupton? Nuk ka asnjë gjë. Dakord pra Olta. Me password po themi Facebookun dhe ai të mos futet për shembull jo, se kam unë sekrete. Nuk është ideja vetëm te passwordi i Facebookut. Je shumë mirë. Ëm ehm, ka disa gjëra. Jep passwordin e Facebookut. Po i dhe po i dhe kujdes për më shkruan atë kjo është ide. Okej. Ta dha mesazhin Olta. Ka disa gjëra. E para, në qoftë se ti e jep sepse i duhet që të hyjë në mënyrë që të printojë diçka, kjo është një tjetër gjë. Mund ta ndryshosh më pas, e zëm, nëse po, nuk do që ta po ketë, po ta ketë ashtu. Unë e lë hapur Facebookun në shtëpi, nuk bëj logout ashtu dhe nuk kam ndonjë gjë për të fshehur, as e vras mendin fare për atë. Po nuk i kam dhënë passwordin. Nëse unë bëj logout, ose nëse ajo bën login në shtëpi sepse duhet ty. Nuk na ka kërkuar ti. Ajo pastaj s'futet dot më vet. Po s'e lashë unë hapur, ajo mbyllet. Kështu mm. funksionon atje. Mm, mm, Domethënë Por që të ma kërkojë, më vjen më po, thotë po, mua, po. sa e ke fjalëkalimin ti se unë dua të hyj në Të të kontrolloj pra. Mm. Ajo është ofendim në jo, në radhë vetë se. Po, okay, po çfarë pretendon se do gjesh aty pastaj? Nuk është një besim pra. Se çupa. Po ideja kështu fillon pra nga pasordët, pastaj merr edhe celularin, shikon edhe mesazhet, shikon edhe ato, kështu që kjo është po mori pasordin. Izolo dhe gjithë ditën. Mesazhet e mos dinë. Po, nuk lejohet as mesazhet nuk lejohet. Absolutisht asgjë. Altini në fakt ka edhe telefonin me kod, edhe nëse nuk del fytyra e Altinit përpara, nuk ka shans të hapet telefoni. Altini ka një nga këto kodet miq të dashur që bën një shenjë, por shenja që bën Altini është diçka e tillë. Që vetëm Altini mund ta bëjë. Është një vizatim absurd. Është një vizatim absurd. Që që zgjat kështu një 3 minuta e gjysmë. Një sekond. E bëra gabim. Edhe një herë edhe një herë. Nëse. Okej. Mirë, faleminderit. Adam Lambert do të vi tani. Miq mund të na ktheni përgjigjen në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit dhe gjithashtu edhe në 069 20 70 222. Etaloni i ri i besimit në çifte është dhënia e fjalëkalimit të Facebookut. Ç'mendoni për këtë? Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ka mbërritur koha tani për të bërë një anagram. Dhe ne jemi gati. Ah ha ha. Altin. Anagrama në klubin e mëngjesit. Cila është fjala? Fjala është grop mij. Wow. G R O P M I J. Si grop mi. Po ka një j në fund. Po. Pra. Grop mij. Miq të dashur është anagrama e ditës sotme grop mij. G R O P M I J. Grop mij. Olta ke ndonjë ide? Se i ul mikrofonin mirë. Ishte pa vetëdije. Kujdes, G R G R O mhm. P P M M I J J në fund. Mm, mm. J. Olta çfarë do të fitojë fituesi? Një orë nga primi Moçis. Faleminderit Olta. Grop mij, oh, miq të dashur, është. O e gjeta. Anagrama e ditës sotme në klubin e mëngjesit. Grop mij. Është diçka jo e mirë. Sht. Kaq thashë? Shëndet. Shëndet Olta. Saktë. Ja, Olta, dëgjova. Si si? Po bëhet gati të teshtijë prap. Oh, ja, ja. Ule, oh, ule oh. mikrofonin, ule mikrofonin, se dëgjohet. Të zuri tani. Atëherë, atëherë, uh, sot do të kemi një të ftuar miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Mm. Do të flasim pak për një libër nga një autore e re. Ë uh, libri, autore e re për shkak se është libri i saj i parë, romani i saj i parë, mm -hmm. quhet Bulevardi i Yjeve. E kam tek dhoma tjetër. Tam. Ë uh, dhe e ka shkruajtur Arlinda Guma. Po sot hapet uh, sot hapet Panairi. Dhe do të jetë në Panair. Do të jetë, po sigurisht, kam mm -hmm. përshtypjen se do të jetë nga librat e botuar në vitin 2014, kështu që do të jetë edhe ai në panair. Mm -hmm. Por ne do të flasim me shkrimtaren, ë uh, jo për panairin, por për librin. Kuptoj. Sepse është uh, ma merr mendja e vështirë që të shkruash një roman, madje ta nisësh me një roman. E di shumë njerëz që e kanë pasur uh, problem edhe Për shembull po të lexosh Kongolin kur flet për veten, ai kishte lloj-lloj dilemash. Dilemash, mm. kompleksesh, mm. frikrash. Normal. Ankthesh, domethënë, ai uh, iu desh kaq shumë që të merrte do do do Kolçe, kolçe po. është fjala për të për të shkruajtur një roman. Po ne do të flasim me Arlindën për uh, Për këtë roman që quhet Bulevardi i Yjeve, mm -hmm. është promovuar dhe... edhe në Facebook goxha. Ajo i përdor shumë rrjetet sociale. Dhe sa guxim pati ajo për ta shkruar. Po jo vetëm atë, po është është një kam përshtypjen që ka të bëjë me E po ta marrësh ta shikosh historinë ka të bëjë me me këtë jetën tonë, me këtë momentin që ne jetojmë në mm. Shqipëri. Është tamam kjo. Është aktuale. Është aktualiteti ynë, po, mm. po. Ngjarjet ndodhin në një çmendinë Por më shumë të çmendur ka jashtë se sa brenda. Ë uh, dhe janë disa disa jetë paralele që që preken te kjo çmendina. Mhm. Mm Është një shkrimtare e re që kthehet në Shqipëri, është një aktore që do luajë një të çmendur dhe vjen atje për të parë për të parë sjelljen. Po, për të parë mm. sjelljen, për të marrë, domethënë, si t'ua them, nga këto të zanatit. Që kjo ndodh. Normal. Kjo ndodh, po, është një gazetar, I përfshirë, i kronikës rozë mm. Me inicialet Livet uh, interesant L, e, po, po është gjë interesante Po do të flasim pak me, me Arlindën pak më vonë për Bulevardi i Yjeve quhet Pëllë lë Atë s'e di Atëherë, um, kemi bërë këtë pyetje, miq të dashur Ka çifte, kryesisht të rinjsh që si shenjë besimi i japin njëri tjetrit fjalëkalimin e Facebookut apo të emailit. Edhe ti mund të hysh pastaj tek inboxi i të dashurës tënde për të parë nëse ajo është vërtet aq e ndershme dhe aq e mirë saç duket. Po, mm. saç të thotë. Ç'mendoni për këtë sjellje? Është pyetja juaj dhe a jua kërka a jua ka kërkuar ndonjëherë dikush ose a ja keni kërkuar ndonjëherë? Po, mund të jetë ajo. Pastaj pyetja që shtrohet është a ja keni dhënë? S'ma kanë kërkuar dhe po të ma kërkonin nuk do e jepja, thot Xhelili sot në mëngjes. Mm -hmm. Jurgi shprehet kështu thotë është injoranca më e madhe sepse un nuk e kam krijuar në Facebook, por ai është i vetmi vend ku un flas sot me disa nga miqtë e mi, nëse do të ma kërkonin un nuk do e jepja fjalëkalimin. Mm -hmm. Kemi Klodianën që thot ai që ka ndërmend të trastoj, traston, thot edhe nëse ti ia jep fjalë po, eh, fjalëkalimin. Kjo është e vërtetë. Mm. Geraldo thotë është diçka që me të vërtetë tregon mosbesim tek tjetri dhe po ma kanë kërkuar. Mm. Kështu që ndodh. Ndodh, normal. 069 20 70 222 069 20 70 222 Uh, nuk thot se çka ka ndodhur me atë lidhje. Geraldo por, që... por tani flas lirshëm. tani flas lirshëm. Okej, okay, edhe një herë përsëris anagrama për ditën e sotme miq të dashur është për një Orë nga Premium Watches. Faleminderit Olta. Olta. Dhe është Gropë Mij, G R O P E M I J. Okej, vetëm tre mhm. zanore G R P E dhe J bashkëtingëllore. Kujdes. Gropë Mij. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Okej. Shkojmë tek muzika tani në klubin e mëngjesit. Orën e parë. Është Domino Dancing që vjen nga thellësia e viteve 80 miq të dashur kur ne ishim ende në shkollë fillore. Ende kalëm. Shikonim kalamaj. shikonim tek Jugosllavi këtë këngë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë dhe ju urojmë ditë fantastike. Para se të dëgjojmë uh, David Guetta dhe Dangerous, do bëjmë ca gjëra të tjera këtu në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Shihini me kujdes ato. Atëherë, tani kemi për të bërë uh, zërin e përgjumur. Është një personazh shumë i njohur, ne duhet të shohim se kush është. Po është natyra e Shqipërisë që vetëm me politikën ti ndien që mund të bësh gjëra. Ja ku e dëgjuam, është natyra e Shqipërisë ku vetëm me politikën ti ndien se mund të bësh gjëra. E thot një grua, nga sa duket. Po. Nga zëri kanë një gjë gratë. Është natyra e Shqipërisë që vetëm me politikën ti ndien që mund të bësh gjëra. Unë nuk jam dakord me këtë, sido që kjo është shumë shpesh e vërtet për shumë njerëz, por jo gjithmonë. S'është natyra e Shqipërisë. Po, pra, thotë është natyra e Shqipërisë. Jo, është natyra e e psikopatisë së shoqërisë shqiptare në këtë moment. Po, pra, po vetëm me vetëm me me, me politikë mund të bësh gjëra, por ka njerëz që kanë bërë gjëra edhe pa politikë këtu. Po. Për të mos i fshirë për shembull mm -hmm. Sepse e di çfarë ka? Ka ka edhe një gjë tjetër, se po i hyjmë tash kot një diskutimi që Ai e ka pasur një mik në politikë. E kuptoj. Jo, jo domosdoshmërisht. Ka njerëz që kanë bërë me me frytet e punës tyre diçka me të vërtetë me vlerë. Ka njerëz që kanë ngritur një biznes, mm -hmm, që s'ka lidhje me politikën apo një fermë, apo një ndërmarrje, apo një restorant, apo nuk e di se çfarë. Ja. Një lloj aktiviteti pa pasur lidhje me politikën, por tek këta njerëz ne nuk përqendrohemi asnjëherë ne si media. Shkojmë ose në fshatra për shembull ku gjithë eh, gjejmë familjen që është duke vdekur për bukë dhe e nxjerrim në televizor. Mm -hmm. Pastaj shkojmë në një fshat tjetër, kërkojmë kush familje po vdes për bukë këtu dhe e nxjerrim në televizor. Pastaj një fshat më tej. Kërkojmë cila është familja më e varfër. Ka dhe një mundësi tjetër. Ka njerëz, jo domosdoshmërisht nga politika, që arrijnë të bëjnë, por nëse ti dëgjon vetëm mediat, shikon ose vetëm skamjen dhe mjerimin, ose shikon vetëm uh, politikë, politikë, politikë, politikë, politikë. Edhe edhe kjo ta ta ta ta shfytyron imazhin e Shqipërisë. Edhe pastaj të krijohet përshtypja që në Shqipëri gjërat mund të bëhen vetëm përmes politikës, edhe të tjerët vdesin për bukë. Mm -hmm. Ka edhe një të mesme, fatmirësisht. Prandaj jam dakord, por që është shumë shpesh kështu? Po. Të gjithë e njohim ne këtu. Okej, okay, mirë. Ëh, uh, kjo s'na ndihmon shumë. Do të thotë që është e famshme vetëm kaq. Që domethënë dhe shumë nga ata që na dëgjojnë e njohin. Edhe mund të themi që është kinga. Nëse kur thotë ai është kinga. Domethënë që nga kinga. Okej. Po, Unë e paskam gjetur domethënë. Si si si, e gjete ti? Jo, unë e kisha si ide, por tani që po dëgjoj Oltën dhe Altinin, më përforcua. Kinga ne, e dimë se kush është. Apo jo. Një kinge ka. Një kinge ka partia. Një kinge ka partia. 069 20 70 222 069 20 70 222 është një vajzë kinge thotë Olta miq të dashur që flet për natyrën e gjërave në Shqipëri. Tani do të vijë David Guetta. Dua t'ju kujtoj uh, vetëm se anagrama për ditën e sotme është gropëmij. Gropëmij. G R O P E M I J. 069 20 70 222 kjo është për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Pas këngës do ta kemi edhe fituesin. Talk to me now, let me inside your mind Olta do të na thotë se cili është fituesi apo fituesja në lidhje me anagramën. Mhm. Mm është Kelmendi dhe ka thënë përgjoim. Përgjoim, është e saktë përgjoim. 228 i mbaron numri, fiton orën nga Premium Watches. Bravo, bravo. bravo. Si e ka emrin edhe një? Kelmend. Kelmend. Të lumtë Kelmend, ke fituar një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Përgjoim është gojë më fal, gropëmij. Gropëmij. Gropëmij. Nuk ishte shumë e vështirë apo jo? Është vërtet. Ti e kishe gjetur? Mm -hmm. Po, ishte edhe negative the madje. Përgojimi është është negative. negative. Mirë, ë uh, tani kemi për të bërë një po, quiz më parë. Ishte një quiz nga prit prit se diku pyeta se kush është ky personazh i cili me dashur ka humbur në apel të drejtën për të marrë 1 milion euro nga Top Channel. dhe ishte Ylli Pango. Ylli Pango, është sakt. Arsida fiton dy bileta për tek teatri e pabesueshme dhe princesha të shtunën ora 10:30. Gjykata e Apelit e ka rrëzuar padin e Pangos ku ai kërkon 1 mm. milion eh, euro dëmshpërblim, jo pak, shumë e mm. mirë dhe e lezetshme. Hey, do flasim pak për romanin eh, Bulevardi i Yjeve nga Arlinda Guma, siç thashë është është romani i saj i parë. Do të jetë Arlinda do të jetë këtu me ne në orën 9:15 minuta, edhe si hapje e panairit librit që zhvillohet sot në kryeqytet, Ëm, um, do të flas për këtë roman. Është një është është roman, është një roman i cili ka mhm. ka është premtues, është premtues. Nuk do të ndryshoj botën ky, por uh, është premtues se çfarë mund të vijë pas këtij mm -hmm. nga shkrimtarja. Kështu që uh, do të jetë interesante pak më vonë. 8:22 minuta tani në klubin e mëngjesit. Dhe do të tregoj për uh, një zotëri i cili Mm -hmm. Është një 50 vjeçar nga New Jersey që u godit të shtunën nga një makinë. Oh. Po, po kalonte rrugën dhe një makinë e goditi. Ah. Edhe uh, u gjet nga policia ndërsa ishte shtrirë në rrugë. Ëh. Mm -hmm. uh, dhe policët filluan që të hetonin se çfarë i kishte ndodhur. Edhe ky mendoi që goditja nga makina, edhe pse pa pasoja vdekjeprurëse, por që ishte një goditje që ja nxiu. Kuptohet. Çik mirë, domethënë. Po, e la ca pasoja të vogla. Ëm um, Ky mendoi që ky ishte dënim mjaftueshëm për të. Por është gjobitur nga policia. Është gjobitur. Është gjobitur nga policia sepse ka qenë duke kaluar rrugën. Ëh. Hmm. Uh, Aha. Jo te vijat e bardha. Jo në mënyrë, jo në mënyrën e duhur. Jo në mënyrën e duhur. Edhe i vrarë dhe i gjobitur. Edhe i vrarë dhe i gjobitur. Ë uh, u mor vesh që ky ishte duke pirë në kohën, më ishte ishte i dehur kur po kalonte rrugën, në këmbë, uh, ishte i veshur me rroba të zeza në mes të natës dhe oh. po. Dhe ishte në mes të një korsie, duke qenë në mes të një korsie ku limiti i shpejtësisë është 45 milje në orë, mm -hmm. 45 milje në orë i bie diku rreth 60 kilometra. Kjo është një shpejtësi e mhm. konsiderueshme, e lejueshme madje për ata që ngasin atje, do thotë që rruga është e gjerë me katër korsi, mm -hmm. siç siç kanë dy andej dy andej. Mm -hmm. Edhe ky ishte në mes të rrugës duke ecur në errësirë dhe i veshur me zeza. I veshur me zeza dhe një um, ai që ngiste makinën është një, një djalosh 30 vjeçar, mm -hmm. i cili ka ardhur nga mbrapa, nuk e ka parë për asnjë moment dhe bam e ka hedhur tutje. E ka hedhur tutje? Por ai nuk ndaloi. Ai ka ndaluar, jo, ai ka ndaluar, ah, ka ndaluar edhe ka thënë nuk të pashë etj etj. Mhm. Ky ka qenë fatlum që ka shpëtuar, por ah. gjobën do ta marrë. Tha policia, sepse nuk mund të ecësh në mes të rrugës. Pra ishte ky gabim. I veshur me të zeza. Nuk e di se si funksionon këtu tek ne. Ëh, se të lënë në mes të rrugës dhe ikin, Blendi. Jo, e di që të lënë në mes rrugës dhe ikin, po ndonjëherë ndodh, Ilir, për shembull që ka njerëz që kalojnë në autostradën Natën, ose autostradë e, rrugën mm. ndërqytetase. Midis Lushnjës e Fierit për shembull. Se mungojnë ato mbikalimet apo nënkalimet dhe ndonjëherë janë të veshur me të errëta, ti je duke kaluar, aty shpejtësia e lejueshme është 90 km/h, diçka e tillë, mm. po e zëmë se je me 90. Je brenda limitit. Nuk e shikon tjetrin, të del përpara bam. Po tregohen të pakujdesshëm edhe gjatë ditës. Bam. Po ta vësh re tek ne pak. Po, I bie këtu te ne, ha burg ai që e shtyp. I bie. Po pra, po, pavarësisht se nuk do të duhej të kishte Po, do të duhej që Po mirë, çfarë ti? Gjobitej. Ku dini ti nga ta marrësh është që Jo se e kalojnë edhe kalimtarët e kalojnë rrugën pa pasur vëmendjen, ëh. Më fal, nëse ti je brenda limitit, nëse ti je i lidhur, nëse mjeti yt është brenda të gjitha kushteve të caktuara, nëse ti je jo nën influencën pra je esëll. alkoolit. Mm. Mm. Edhe dikush me rroba të errëta kapërcen rrugën dhe ti e shtyp pa dashje. E shtyp, po e shtyp se po nuk e sheh, pa dashje. Nuk shihet normalisht. Pse duhet të futesh ti në burg për për diçka që është jashtë Po pra, tutje. Jashtë dorës tënde. Mm. Tutje. Po nuk jam i sigurt që është ashtu. Ndodh kjo. Mos e thuaj me siguri. Unë them nëse, rastet... nëse nuk e di. A pse sa raste di ti që janë në burg? Nga rastet që ka, e kanë ngrënë. A e kanë ngrënë? Po se ka tejkalim shpejtësie. Nëse kemi tejkalim, po, shpejtësie për shembull e këto gjëra të tjera. Nuk e dimë saktë. Është tjetër gjë. Është ajo reklama që kemi parë, ajo reklama angleze televizive e ndërgjegjësimit që mm. tregon dy burra, njërin prej të cilëve që ka dhe fëmijën në makinë, ëm i cili si thua se shkel stopin dhe dhe futet në rrugë më shumë se ç'duhet, nuk e respekton atë sa ç'duhet, pa dashje sigurisht. Mm -hmm. Dhe një tjetër që e shikon por që është shumë shpejt, që është krejt në rregull, por që e godet anash makinës së tij sepse është aq shpejt sa nuk ndalon dot dhe dhe mesazhi është ul shpejtësinë ndonjëherë fajin e kanë të tjerët po por ti nëse do jesh po nëse je më normal shpejt nuk ndalon dot edhe mm -hmm. edhe nuk ndalon në momentin e duhur nuk ndalon dot po mund të vijë e të të futet dikush keq edhe ti je aq shpejt sa që nuk ndalon dot kështu që shpejtësia do të bëjë çik Nën kontroll. Nën kontroll. Okej, okay, e dëgjojmë edhe një herë këtë vajzë, le të shikojmë nëse kemi një fitues nga Olta. Miq të dashur, kjo është në personazhin e zërit të përgjumur sot. Unë nuk e di se për kë bëhet fjalë, Altini dhe Olta më thonë që është njeri i njohur, njeri publik, madje thanë që është një vajzë uh, simpatike, simpatike. Mm -hmm. një vajzë me me pamje interesante. Po është uh, natyra e Shqipërisë që vetëm me politikën ti ndjen që mund të bësh gjëra. Më vjen uh, Është natyra e Shqipërisë që vetëm okay. me politikën ti ndjen që mund. Shqiptimi i mirë, mm. toni i mirë dhe pastaj zëri që Altini sajoi për ne. Po është uh, natyra e Shqipërisë që vetëm me politikën po, po, ti po. ndjen që mund. Okej, okay. mirë, faleminderit shumë. E paske trashur është pak të thuash. Trashur është është shumë pak të uh, thuash. Mirë, po varet edhe sa mban zëri, kështu që zëri i Gridës mban. zëri i Gridës mban. Mban edhe më. Nuk e di, nuk e di se ç'. Okej, okay, miq të dashur. Do të kemi pas pak kryen e mëngjesit. Oh, s'kemi filluar akoma këngën. Prit pra, atëherë le të bëjmë një tjetër nga Prit Prit se e di. Prit Prit se e di një tjetër pyetje nga lajmet për të parë se sa të vëmendshëm keni qenë dhe në rrjetet sociale. Është bërë nami dje. Për gjithë juve përdoruesit e Facebookut, pasi ndër emocionet, dhe më duket që sot është hequr dhe nuk është më. Ë, ndër emocionet që Facebooku lejon që të vendosësh, si feeling happy, feeling mm. sad, feeling angry, etj, etj, është shtuar edhe kjo ndjesi. 0692070222 ka qarkulluar gjerësisht dje në në rrjetet sociale, cila është ndjesia feelingu që Facebooku ka shtuar. Nuk e di se si del, uh, mua më dilte dje, më doli edhe kur po ia tregoja Jerit sot në mëngjes. Edhe tani nuk tani nuk, nuk po më shfaqet më. Jo. As mua s'më del. Ah, ka mundësi. Po pra. Po. Ka qenë vetëm për një ditë. Ka mundësi janë ankuar. Janë se janë ankuar. Ka qenë pak nashur tjerët. Po, dhe rusët, ka mundësi. Mirë. Vodka nuk është vetëm për t'u pirë, por është shumë efektive dhe praktike për shumë përdorime. Përdoret kundër insekteve. Nëse ju mungon një produkt kundër insekteve, mund të përdorni vodka. Për shembull, mund të lyeni një pjesë të trupit me të në mënyrë që ato të mos ju pickojnë. Për një pastrim perfekt të xhamave mund të përdorni vodka. Përdorni një të tetën e gotës me vaj ulliri me një lugë uthull dhe një lugë vodka. Mund ta përdorni vodkën gjithashtu edhe në kozmetikë. Vodka largon papastërtitë që dëmtojnë flokët dhe ju jep atyre shkëlqim. Ja ku vjen sygjerimi fantastik. Vodka dhe lëngu i limonit largojnë papastërtitë që janë grumbulluar tek flokët tuaja përpara larjes. Ndaj vendosni në një vend të freskët dhe të thatë një enë prej qelqi ose plastike me 230 mililitra ujë të distiluar, 60 mililitra vodkë, lëngun e limonit dhe i përzieni së bashku derisa të bëhen një masë. Vendoseni në flokë përpara shampos dhe më pas lajeni kokën normalisht. Vodka minimizon poret e fytyrës. Përzieni në një tas pak çaj jeshil dhe pak vodka. Aplikojeni në fytyrë me anë të një pambuku. Mund ta përdorni për të pastruar bizhuteritë. Futini bizhuteritë tuaja për 5 minuta në vodka dhe do të marrin më tepër shkëlqim. Kujdes, këtë nuk duhet ta bëni me perlat sepse janë mjaft delikate. Që lulet tuaja të qëndrojnë të bukura për një kohë të gjatë, Hidhni disa pika vodka dhe pak sheqer në ujin e vazos. Ndërrojeni atë çdo ditë më pas. Për të pastruar syzet tuaja, thjesht fshijini lentet me një leckë të butë me vodka. Alkooli në vodka pastron xhamin dhe vret mikrobet. Për të trajtuar një dhimbje veshi, vendosni disa pika të vodkës në veshin tuaj. Për të larguar erën e keqe të këmbëve, lajni këmbët tuaja me pak vodka. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Është ora tani 8:36 minuta. 37 vajti, po faleminderit deri. Mhm. Edhe un 37 e kam në fakt. Ëm, gjithsesi, ë në klubin e mëngjesit çdo ditë ne kemi një temë sot, ju kemi pyetur në lidhje me diçka që ndodh si kryesisht tek mhm. çiftet e reja, të adoleshentëve, më çiftet e rinj, do me thënë, të cilët kanë si një shenjë besimi tek njëri-tjetri, dhënien e fjalëkalimit të emailit apo të Facebookut apo të ndonjë rrjeti tjetër social mm -hmm. që ata kanë, e sigurisht edhe ndonjë kodi të telefonit. Në këtë mënyrë, të rinjtë i provojnë njëri-tjetrit besnikëri dhe dashuri të përjetshme. Përtej uh, kohës kur ata janë në prezencën e njëri-tjetrit. Besnikëria mm. absolute, edhe në kibernetikë, me sa duket, domethënë në hapësirë të tyre. Absolutisht, po. Uh, kjo është çfarë ata po bëjnë, kjo është pyetja për juve. Ç'mendoni për këtë lloj sjellje dhe a jua kanë kërkuar ju ndonjëherë mm -hmm. që të dorëzoni fjalëkalimin si formë e mirëbesimit, si formë e ndershmërisë E për të treguar që ju nuk mbani sekrete nga partneri juaj. Lexojmë disa nga komentet që kanë arritur në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit ndërkohë ju ftoj edhe në ë në në numrin e telefonit 069 20 70 222. Emanueli thotë nuk ma kanë kërkuar, por edhe po të ma kërkonin nuk do ta jepja, po të ma kërkonin do të ishte një shenjë mosbesimi. Mhm. Mm Alketa pastaj thotë e japin fjalëkalimin si shenjë besimi, por e kërkojnë atë dhe eksplorojnë Facebook-un e tjetrit pikërisht nga mosbesimi. Më kam përshtypjen unë që mm. kjo mbi të gjitha është një shenjë mosbesimi. Duhet të jetë, po. duhet të jetë, se s'mund të jetë ndryshe. Por gjithsesi Gentiani thotë jo, nuk do ta jepja Elvir uh, Eliverta thotë Eliverta. Ue, paska ngel besimi te një password Facebook-u, nuk është dakord me këtë. Po, po. Ashtu po mendon Eliverta? Çfarë mendon tjetri? Që e kërkon? Po shija, uh, mm. një gjë që ka bërë një skandal të vogël në në Kinë, uh, për shkak se ka qenë një është ai samiti i APEC-ut që po zhvillohet atje mm -hmm. në Kinën e lashtë dhe uh, Xi Jinping është Presidenti kinez, pjesëmarrës atje, dhe ka qenë një aktivitet që lidhej me samitin, diçka në një formë eventi kulturor, mm -hmm. që kryhej kam përshtypjen unë para një ishte në një ambient të hapur dhe të ftohtë në stadiumin e Kinës. E keni parasysh folenë e Zogut atë në Pekin, është ajo mm. foleja e Zogut quhet ai stadiumi me atë thurjen e bukur kështu, ah, që u ah, hap ah. bashkë me lojrat olimpike, uh, kur ato ishin në Pekin. Cili ishte viti? Në një moment caktuar i ka dhënë zonjës së presidentit kinez Peng Liuan, quhet kjo, i ka i ka vendosur një shall gri te krahët në shpatulla, me sa duket zonja Peng Liuan ka pas pak ftohtë. Ka ka pasur pak ftohtë dhe ky si një gentleman, i gentleman i vërtetë i ka vendosur atë shallin. Dhe e, e kemi videon e këtij momenti, në Kinë nuk e kanë. Po të shikoni për shembull në ekranin tuaj, diku në të djathtë ndodhet i ulur zoti Vladimir Putin që ngrihet në këmbë dhe ia vendos zonjës mbi shpatulla shallin. E pastaj ulet ajo e falenderon e pranon dhe zë vend pranë pranë tij sërish, por vetëm se 2 minuta më pas njëri nga asistentët e zonjës mm -hmm. i ka ofruar asaj pastaj një xhaketë jaket. të zezë të sajën për ta për të thënë në këtë mënyrë Putinit për të thënë uh, zoti jo ka një gjë që ne arti shallët janë ndaluar jo në fakt në fakt kjo ishte kjo ishte një nga gjërat se është edhe problem kulturor në Kinë marrim vesh që sjellja në publik midis një burri dhe një gruaje të palidhur me njëri tjetrin domethënë Aty janë dy çifte dhe ë uh, i kanë më strikte se sa, domethënë kjo mund të duket pa keq fare. S'ka diçka për një shall. Jo, jo, jo, s'ka diçka për një shall. Sigurisht që s'ka diçka për një shall. Por që jo, jo, një kinez, po një kinez ndoshta nuk do ta bënte. Ë, po. këtë me me gruan e një miku të vet sepse mhm. shihet si një formë afiniteti që nuk është e pranueshme në atë kulturë. Ë, ndërkohë që në internet kanë shpërthyer shakara, ë rreth qëllimeve të vërteta të Vladimir Putin, i cili është divorcuar rishtazi, dhe në internetin kinez kjo video është hequr. Është hequr. Autoritetet e kanë censuruar dhe është mhm. shumë e vështirë ta gjesh ose ndoshta e pamundur që ta shohësh që ta shohësh në në Kinë. Por ka qenë diçka që është vënë re dhe Sigurisht. Pikërisht nga që ata e kanë hequr. Nga që ata e kanë hequr si video. Po. Kalon edhe domethënë momentin për komentet nga të tjerët. Për keqkuptim. Është vërtet. Mirë, ë uh, miq të dashur, do të do të bëjmë një tjetër pyetje nga prit prit se e din në këtë moment në klubin e mëngjesit, ndërsa ora shënon 8:42. Më parë Olta do të na japë emrin e fituesit në lidhje me pyetjen e radhës. Atëherë të gjithë dje ndiheshin shqiptar. Kjo ishte mundësi nga Facebooku i tij. Shqiptar, shqiptar. Valentino fiton dy bileta për në kinema. Bravo Valentino. Bravo, bravo. Në Cineplex miq të dashur. Filmat e kësaj jave janë dy, Dumb and Dumber 2 dhe gjithashtu Welcome to New York dhe e bija e faraonit do të jetë balet në kinema mm -hmm. që luhet nga një skenë e baletit botëror edhe transmetohet live drejtpërsëdrejti në high definition dhe të jep idenë sikur dhe ti je atje. Po, absolutisht. Ë uh, Kam dëgjuar disa nga miqtë, Ilir Baçi, mm -hmm. përkthyesi që disa herë ka qenë këtu. Ka ka parë disa, më duket Berberin e Seviljes në në Cineplex, të luajtur diku në në një skenë botërore dhe po më thoshte që është po shkruante në Facebook, e mhm. mrekullueshme, mm -hmm. e jashtëzakonshme. Kështu që ajo nuk duhet humbur. Ka një stinë të tërë koncertore, u, uh, se çfarë. Nëse, ëm, um, atëherë, pyetja e radhës nga nga prit prit se di është kjo. Ka pasur dje debate në grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe pakënaqësi mbi projektin e qeverisë në lidhje me këtë. Për çfarë kanë debatuar midis tyre socialistët dje miq të dashur në grupin parlamentar. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Aerosmith do të këndojnë Rag Doll tani në Club FM në 100.4 ne ju përshëndesim. Ju urojmë ditë fantastike pak rock and roll për konsum të mëngjesit. Ja ku vjen Steven Tyler dhe çunat. Yay yay. Kam uh, dy tre gjëra që dua t'ju kujtoj miq dashur sot në klubin e mëngjesit, njëra prej cilave është se sot është dita e fundit. Është dita e fundit fare për të bërë uh, një regjistrim tek Marin Barleti. Marin Barleti është uh, sepse për të gjitha studimet bachelor. Sot është afati i fundit, 12 nëntor. Apo jo? Tam. Sot është. Kështu që tjetër pas kësaj s'ka për regjistrimet në bachelor. Ndërsa regjistrimet për master vazhdojnë deri në datën 24 e bëhen tek kampusi tjetër që ndodhet pranë qendrës Kristal. Ky kampusi i regjistrimeve bachelor është tek Diga e Liqenit Rruga Sami Frashëri numër 41. Okej? Okay? Dakor. Kështu që mbajeni mend këtë, mhm. Marin Barleti, regjistrimet përfundojnë sot nëse s'jeni regjistruar akoma. Kjo është dita, dita e fundit, shansi i fundit për t'u regjistruar për studimet bachelor këtë vit tek uh, Marin Barleti. Ëh uh, dhe për të bërë kalimin nga shkolla juaj Nëse jeni njëri nga studentët e shkollave që u mbyllën. Nuk janë më. Mm -hmm. Atëherë. Unë do të bëj një quiz me seri që quhet Quizi and and Quizi and Okay? Mhm. Mm Pse quhet Quizi and? Sepse, miq dashur, të gjitha përgjigjet e sakta kanë and brenda. Kujdes, jo nuk është për Andin. A në dë. A në dën, e ka brenda. Kujdes, një njeri artificial mund të jetë gjithashtu sistem operativ për uh, telefon të mm. ndryshëm, mm. po. Gjithsesi. Mirë, okay. Mm. Kaq ishte në lidhje me pyetjen e parë, unë do të kem një seri pyetjesh. Të gjitha përgjigjet e sakta aty do të fillojnë me and ndërkohë që në prit prisedi kemi një fitues që Olta ma njofton në këto momente, ne kemi pyetur se për çfarë kanë debatuar socialistët në grupin e tyre parlamentar dje dhe ka qenë në lidhje me një akcizë të pijeve energjike. Që qeveria ëm um, parashikon ta heqë. Mm -hmm. Ka pasur akuza që qeveria po bëhet klienteliste dhe po bashkëpunon me ku di unë tash me importuesit e pijeve energjike, prandaj po i bën këto këto manovra që mm -hmm. ata që importojnë pije energjike të mos paguajnë akcizë. Ndërkohë që të tjerët, të njerëz të qeverisë e mendojnë që është ndryshe. Mm -hmm. Ka pasur një debat pra në grupin parlamentar socialist dje është parë dhe në televizor në lidhje me këtë. Mirë. Kush është fitues? Viola fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, Bravo. i qoftë Violës. Bravo i qoftë Vjolës. Ndërkohë kam edhe Valdrinën për këngën e ditës dhe fiton një lule nga bota e luleve. 880 i mbaron numri. Të lumtë eh, Valdrina. Ishte Listen to the Man nga George Ezra. Sot në eh, klubin e mëngjesit ndërkohë do të bëjmë sharadion kot? Po, ne kemi gati, patjetër. Okej, okay, gocat e kanë gati sharadion, e shikojmë se çfarë ndodh unë dhe Altini do të hidhemi në sulm për të gjetur se cila është fjala që vajzat fshehin. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Tem tem tem tem. Atëherë, mm. goca. Mhm. Mm fjala juaj është është një një ndjenjë. Jo. Ja. Është një një propozim. Jo. Ja. Jo. Është diçka që hahet, Jeri. Jo, ja, nuk është normale. Jo. Është send pra. Këtë mhm. gjënë e kemi gjithmonë me vete Ne e kemi jo gjithmonë me vete Jo në formën e bimës Jo në formën e bimës, jo Të përpunuar, po themi mm. Dhe e kemi gjithmonë me vete Po, në po. një farë mënyrë, ah, në një të brendshme të jashtme, të dukshme, të padukshme, e kemi. Sa ndihma ke dhënë, moj Olta? Kujdo, mos e dhashë kaq. Po prapë ta nuk e kanë gjet fundi. Është një gjë që e prodhon bima. Mhm. Është frut i bimës. Nuk. Çuna dhe goca na ndihmoni pak 069 20 70 222 069 20 70 222. Është diçka që nuk hahet, që e prodhon mhm. bima, që është frut i bimës, por që nuk hahet. Ëh, mhm. ehm, që e kemi gjithmonë me vete në mënyrë të dukshme apo të padukshme, në një farë mënyre. Mhm. Kemi këtë pikërisht këtë apo një fjalë që është sinonim me këtë ose është një fjalë që ka tjetër kuptim. Fjalën që ne kërkojmë. Fjalën, por jo këtë gjë. Është e përpunuar. Kur e ke me vete është e përpunuar, jo jo siç e merr nga bima direkt. Po e kemi përditë, Jeri, apo e kemi një herë sekond? Po, aroma. Jo, jo, jo, jo, jo, nuk është aroma. Është ka ka si logjikë është e, po, po, drejtë. Po, po, po fillon me P, Jeri, edhe e hedhim zakonisht. Parfumi. Jo, nuk është jo. parfumi, por fillon me P. P fillon. Dhe a është si parfum? Mund ta gjesh dhe në farmaci. Aha. Faleminderit shumë. Kthehemi mbasi të kemi dëgjuar Gavin DeGraw dhe lajmet e orës 9 me Jay Jane. Doesn't matter how long it's been I know you'll always jump in Cause we don't know how to quit cilët mund të kenë marrë Arlinda është aktive në në Facebook dhe ka promovuar më së shumti vetë atje uh, mes miq dhe dashamirës. Uh, por ne do ta kemi këtu në studio për të biseduar mbi atë çfarë është tema e këtij uh, romani dhe çfarë ajo ka dashur të përcjellë si mesazh uh, në faqet e këtij libri. Por do jetë vetëm pak uh, minuta më vonë. Tani, kisha një pyetje në lidhje me uh, Po e kam quajtur Quizi and, Quizi and sepse të gjitha përgjigjet e sakta kanë and brenda, A në D, A në D e kanë brenda ose A D nën, por A në D dhe në fillim fare pyetja ishte një njeri artificial. Që quhet Android. Një Android, Android. po, një Android ose një telefon Android. Një telefon me sistemin mhm, operativ, operativ. Android. Mm. Po, që do të thotë njeri artificial, kush e dinte? Dhe e ka gjetur Gerti fiton dy bileta për në Cineplex. Jo, kam pasur mesazhe që thonin edhe manekin. Jo. Jo. Një njeri artificial, pra është bëhet fjalë për inteligjencën artificiale, një njeri në thonjza robot, ëh, mm -hmm. një njeri po. robot, është një android, një android. Okej, okay, mirë, ëh, uh, të bëjmë pyetjen e dytë tani në klubin e mëngjesit, edhe kjo ka and Midis Spanjës dhe Francës është pyetja që ne kemi për ju tani, cila është 069 20 70 222 069 20 70 222. Ndërkohë kemi mesazhe në lidhje me atë që është pyetja që kemi bërë për ju. Sot disa çifte kryesisht adoleshentësh ndajnë me njëri-tjetrin uh, edhe atë që është uh, fjalëkalimi i Facebookut apo i emailit dhe e bëjnë këtë, e bëjnë këtë si shenjë besimi. Çmenduri e vërtetë, por uh, Uh, ndodh, ndodh. Pyetja është, a keni hasur ju ndonjëherë te kjo sjellje dhe në rast se do t'jua kërkonin që të ndanit uh, passwordin. Passwordin me dikë, me partnerin tuaj, me të dashurin apo të dashurën e zemrës bëhet fjalë, çfarë do të ndienit? Si do të reagonit? Kemi Vilsonin po, që thotë uh, po dhe e kam uh, E kam dhënë. E kam dhënë, e kam dhënë, është shumë i kapur. Nëse je i ndershëm thotë, nuk e dhe nuk fsheh asnjë gjë, nuk është problem që ti ta japësh passwordin. Nëse je i ndershëm dhe nuk fsheh asnjë gjë, por Vilson u ndamë këtu me ty për një gjë që nëse nuk ke respekt për veten, mhm. mund ta japësh pa problem. Po, të ta kërkojë tjetra passwordin meqë je djalë, fjalëkalimin. Më duket mua, më së paku, okay, po varet secili vetë, nuk dua të të gjykoj. Po. po gjithsesi, Ervini ka shkruar thotë, në një marrëdhënie normale askush nuk do e kërkonte. Por po ashtu nuk do t'i bënte logout Facebook-ut nga laptopi i përbashkët. Mm, mm. Në çfarë po thosha unë, që edhe ajo është është diçka e dyshimtë, shumë kur tjetri thotë prit t'i bëj çik logout para se ti ke prit t'i bëj çik logout. Dhe thua një herë dy herë tre po ky logout-i pse kaq i rëndësishëm kështu. Aty aty fillon pikëpyetje. Po, ngjall dyshimin, po. Ndërkohë Ina thotë po ma kanë kërkuar, por mm. nuk ia kam dhënë sepse kjo është injorancë. Thotë uh, Odeta, ka dhe nga ata që kanë dy adresa në Facebook dhe të japin uh, fjalëkalimin e njërit Ndërkohë që përdorin Facebookun tjetër, në qoftë se e kanë në gjak mashtrimin, nuk ke çfarë i bën, nuk i ndryshon dot. Është e vërtetë. Kjo është e thjeshtë. Po. Mirë, Adi ka shkruar s'ka lidhje, thotë, këtë gjë e kërkojnë vetëm adoleshentët, nuk fitohet besimi me budallëqe, por duhet punë për të fituar besimin. Por jo vetëm adoleshentët, mm -hmm. nuk ndodh vetëm tek adoleshentët. Jeta ka shkruar, ajo është një rrugë konfliktuale që çon një lidhje drejt shkatërrimit. Unë nuk do të kërkoj, nuk do ta kërkoj, thotë, sepse besimi arrihet Dalëngadalë, jo duke i dhënë fjalëkalimin e Facebookut, pse çfarë e pse nuk mundet të hapi ai një Facebook tjetër ose ajo. Ëh, uh, besimi i fortë vjen natyrshëm, duke pasur dashuri të pastër për njëri tjetrin. Besimi është aty sepse duhet kërkohet tek vogëlsirat që në këtë rast e ka lënë me aq. Është lodhur. Mirë, okay, Jeta. Faleminderit. Unë dua të lexoj uh, diçka që ka shkruar Albioni, thotë kjo nuk është shenjë ndershmërie apo besimi, por është prishje e privatësisë. Fejsbuku apo emaili ka biseda me njerëz të afërm apo shoqëri të cilat dikush tjetër nuk duhet t'i lexojë. S'ka pse. Nëse do të provosh ndershmërinë, atëherë bëje me vepra të tjera dhe mos i lër të dashurës apo të dashurit hapësirë për dyshim apo xhelozi. Okej, okay, faleminderit Jeri. Ne do të kthehemi pasi të kemi dëgjuar pak muzikë, miq të dashur, është Oh, Gloria Estefan. Muchas gracias. Gloria Estefan, miq të dashur nga Kuba. to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Qyteti N nuk ka asnjë koordinatë gjeografike. Ai mund të gjendet kudo. E ashtu si kudo edhe në këtë qytet, njerëzit ëndrrojnë, zihen, shpërfillen, çmenden, duhen, ndahen, pastaj ndërtojnë shtëpi me dritare anijesh që shohin mbi det, si të jenë duke pritur vazhdimisht prej andej diçka që nuk mbërrin kurrë. Kjo është eh, një fragment fare i vogël që lexova nga romani Bulevardi i Yjeve i shkrimtares Arlinda Guma Si ndihesh kur të thrasin shkrimtare Arlinda? E urrej këtë fjalë. E urren fjalën shkrimtare. Nuk e dua, dua më mirë autore. Më ftuan diku, thashë të lutem ma vendos autore atje. Po si ta them, si ta vendos tha ai autore krimi po nuk e di, shkrimtare më duket diçka 330 faqe, 330 faqe. Ka marrë 4 vjet. 4 vjet për ta shkruar. Çfarë ke dashur ti t'i japësh si mesazh atyre që lexojnë? Unë unë vë re një gjë në romanin tënd që është është ngritur mbi një metaforë. Është i gjithë ngritur mbi një metaforë dhe ka shumë mesazhe ë uh, brenda të të një njeriu uh, po them aktiv në në sensin e aktivizmit social, njeriu të interesuar për çështjet e shoqërisë, ka një kritikë ndaj ndaj shoqërisë, qysh nga ë uh, qysh nga vendosja e ngjarjeve në një çmendinë kjo kjo është e hapur e ashiqare siç i thonë në në në gjuhën e zakonshme uh, një një kritikë për për shoqërinë shqiptare sot. Pastaj do të hyjmë pak edhe tek personazhet të cilët personifikojnë fenomene në vetvete, por çfarë uh, ke dashur ti të japësh si Si mesazh, cila është ajo që që ngrihet? Të jetosh në Shqipëri ose do shtrohesh në një çmendinë ose do shkruash për një çmendinë. Unë mm. zgjodha që të shkruaja, të mos shtrohesha. Ëh uh, Unë nuk kam vizituar kurrë asnjëherë një çmendinë dhe nuk kam pasur ndonjëherë kontakte të drejtpërdrejta me njerëz me probleme të tilla. Por uh, mesazhi që ju thatë uh, Kam dashur se ta shpjegosh librin është po, pak po, i jo, vështirë. Jo, sigurisht. Po gjithmonë uh, njerëzit jashtë çmendinave më janë dukur gjithmonë shumë herë më të rrezikshëm se sa ata brenda mm -hmm. çmendinave. Edhe përveç kësaj, uh, të shkruash për një çmendinë është shumë artistike, është poetike, sigurisht do prekësh edhe anën sociale, por të jep një liri të pafund. Mm -hmm. Është shumë artistike dhe ti mund të bësh akrobacira nga më të ndryshme në ndërtimin e personazheve. Mua më pëlqen absurdi. Nëse e keni vënë re tek fillimi, fillimi hapja, pa. Po. është e gjitha një ka një sfond absurd. Ti fjalën për mm. skenën mm, e po, teatrit apo? Po. Jo, fillimi ku ata shpërndajnë çmimin. Ah, po, po, po. Është e gjitha më tërheq shumë absurdi, më, më tërheq shumë e panjohura, ajo pjesë e anës së botës së njeriut që akoma shkenca nuk e ka përkufizuar saktësisht që artistikisht të lë hapësira nga më të bukurat për t'i lëvruar. ë kam dëgjuar në një dokumentar të të maj, për Michael Jackson edhe ai në një bisedë me nënën e tij ankohej sepse Ë producentët donin të vendosnin vetëm një këngë hit në disk, edhe të gjitha të tjerat do ishin këngë jo, jo aq të bukura dhe do shitej disku. Dhe ai tha që jo, mos, unë, nënë, unë dua që i gjithë disku të jetë hit. Mhm. Mm Kështu është shkruar dhe ky libër. Nuk e di sa e kam arritur. Çfarë ndodhi në atë? Por çdo çdo faqe unë e kam shkruar me atë seriozitetin e të bërit një Një libër të mirë. Me një libër të mirë, pavarësisht se sa do më merrte. Ky është nisur të shkruhet në tetor të vitit 2008. ë uh, Pastaj është shkruar përgjatë vitit 2009, pastaj kam pasur një pauzë prej 2 vjetësh dhe vetëm fundin e kam shkruar në 2012. Domethënë ti ke shkruar në harkun kohor, po themi të të një viti, por nuk e ke. Po, edhe dhe nga 2012-a ky libër u botua këtë vit. Po. Që i bie që ka një ka një hapësirë 2 vjeçare po, midis po, përfundimit dhe botimit. Po, për fat të keq. Po, kshu janë Unë jam duke shkruar një libër tjetër dhe kur mendoj që do më duhet të kem të bëj me botues, mm. më beso më dridhet mishi. Nuk janë fare korrekt, nuk janë fare ndonjëherë edhe të, të lartë intelektualisht dhe fisnikërisht për ta mm. kuptuar një libër të mirë, por edhe atëherë kur kuptohet nuk Duhet të bësh pjesë në klane. Unë nuk jam pjesë e këtyre klaneve. Se ka libra për shembull që shkruajnë për 3 muaj dhe botohen jo, jo, për jo. një javë. Jo, unë unë ka shesin bidem. shesin me mijëra kopje po, në një ditë. Vetëm që ai libri për mbretin Zog qe për 2 ditë 500 kopje. Mm. Dy ditë 500 kopje. Dhe madje më bëri më bëri shumë çudi që juria e panairit ishte pothuajse me gazetarë. Si duket kanë vendosur që autorit të vitit i vetmi çmim T'ia japin ndonjë njeriu që ka bërë publicistikë dhe artin t'ia ta lënë. Mhm. Mm Kjo është shumë e dhimbshme. Edi, situata situata e, e ka, ka disa ka disa gjëra. Ti nuk do të shkosh në nuk do të shkosh në Panair sot? Ë, unë nuk do të shkoj sepse nuk më botuesja nuk më ka thënë, nuk ka kushtuar hapësirë atyre që promovon tani që se të kam kuptuar që të gjithë autorët po i promovojnë sot romanet mm -hmm. e tyre. Nuk do shkoj sepse ajo s'më ka ftuar, por edhe sikur të më ftonte nuk besoj se unë kam një qëndrim pak të rezervuar ndaj panaireve komercializëm. Më duket më duket pak fyerje për librin të shiten si në arka domate. Nuk e di, është pak kontroversal ndoshta ky këndvështrim, po unë kështu mendoj. As jo, nuk blej libra në panair dhe në bibliotekën time nuk kam asnjë libër Me autograf, sepse mendoj se vetë libri i një shkrimtari është një autograf për lexuesin. Mhm. Mm Ai jam dakord me këtë. Por tek uh, Bulevardi i Yjeve kemi disa personazhe, të cilët janë interesantë, jetët e të cilëve ndërthuren njëra me tjetrën, pikërisht te kjo çmendina. Ata janë pranë çmendinës për arsye të ndryshme. Ë uh, kemi një aktore të re e cila është duke modeluar një rol, do të luajë të çmendurën në një film, Dhe kështu që shkon për ta. kështu që shkon për të për të parë sjelljet e për të për të fituar, si të thuash, Po pastaj ajo pëson një transformim të bukur sepse ajo a, a, lidhet shumë me ata njerëz dhe kërkon që t'i mbrojë, mhm. kërkon mm -hmm. Kemi pastaj një një shkrimtare. Një shkrimtare, e famshme cila nuk ja mund ta themi këtë se më vdiq. Siria, Siria Athanas, quhet po. shkrimtarja, ë dhe gjithashtu një një gazetar që gjurmon paparazzi si të thuash. Po, po, një, formë. një gazetar i kronikës rozë. Po, i cili nuk Ka zgjedhur atë mënyrë pragmatiste për të jetuar, por nuk është se ai edhe ai gjatë rrjedhës pëson një transformim të bukur. Po kjo është kjo është diçka që vihet re. Domethënë personazhet edhe pse të gjithë po, të papërkryer në një sens po. ti je dashamirëse ndaj tyre. Domethënë ata po, nuk kam asnjë problem. Ata ata zhvillojnë një sens pozitiv. Në gjërat që unë shkruaj, Nuk ka fare per, dhe në qoftë se e keni vënë re nga ato që kam shkruar më parë, nuk ka fare personazhe negativë dhe pozitivë. Për mua ka vetëm personazhe. Mm -hmm. Dhe unë nuk mbaj qëndrime në li, në ato që shkruaj nuk mbaj qëndrime. Unë ia ia sjell ia përcjell lexuesit të gjitha anët dhe dhe e lë lexuesin që dhe në fund ju do shikoni që unë e kam bërë pjesë lexuesin të kësaj. Në bulevardin e yjeve është sikur brenda një dhome, të jenë dhjetë kamera të ndryshme dhe secila prej tyre të nxjerë një një anë të re të ngjarjes, të cilën kamera tjetër nuk e ka kapur. Mm -hmm. Dhe mhm. të gjitha këto bëjnë romanin mm -hmm. dhe ja lënë në dorë lexuesit që sa e vështirë ishte që të të dilje me këtë skem, me këtë këtë skem të të paralelizmit që ndodh Po, nuk, nuk, ish, nuk ishte e vështirë. Uh, unë e kam frenuar veten të mos shkruaj dhe gjithmonë e frenoj veten të mos të mos shkruaj shpejt. Të shkruaj pak nga pak, është mm. si puna e asaj hitit, që të shkruaj çdo faqe si hit. Dhe por më është dashur të mendoj shumë për teknikën për mënyrën e përcjelljes, sepse ky libër nuk është nuk është nga ata librat klasikë që fillimi, fundi, zgjidhja, më kupton? Mm -hmm. uh, ka Ka ca kapërcime të bukura dhe të paksa të ndërlikuara që është gjithmonë të jep nga një pamje të re të romanit. Këtë kam dashur që dhe kjo këtë teknik e kam zgjedhur duke u menduar gjatë dhe duke e shkruar me kujdes. E kuptoj. Nëse mund të të pyes, cilët janë disa nga shkrimtarët që të kanë influencuar ty? Disa shkrimtarë të dashur për ty, por që që ti mendon okay. se se kanë ndikim mbi uh, se unë do të të them diçka nga vetja. Uh, un e konsideroj veten një lexues. Uh, kur kam qenë më i ri, kur kam qenë adoleshent, kam provuar po të, të filloj, të filloj e, më i ri, prandaj. Por kam provuar të dhe un kompleksohem sepse mbyll një libër të Kunderës dhe them, "Bah, as mund t'i afrohesh kurrë një libri si ky." Edhe edhe edhe nëse do të provoja të shkruaj diçka, gjithmonë stepem për shkak se se librat që lexoj janë janë të një lartësi aq të madhe sa ti thua, "Pridolla, ë uh, Se shfrytët. Kundera ka eksperimentuar se për shembull Shakaja është një libër shumë i po, madh, kurse mm, lehtësia. Ne do të flasim nesër ajo të premten. Është një stil krejt tjetër që un Mm -hmm. Okej. Okay, po pyetja juaj ishte që mm, cilët janë autorët? Cilët janë autorët? Atëherë, un ngaqë kam qenë më e vogla e shpisë, dija të shkruaja dhe të lexoja pa vajtur në klasë të parë, sepse merreshin ata më të rriturit pa. Po. me mua dhe fillova të lexoja romane në klasë të tretë. Mhm. Mm në një moshë jo shumë të përshtatshme, njeriu nuk mund të zgjedhë romanet që e formojnë, sepse në atë moshë un ata më kanë formuar, në atë moshë nuk mund t'i zgjedhësh, un lexoja si si një makineri e babëzitur çdo gjë që më dilte përpara. Dhe mendoj se veprat më të plota që un kisha në shtëpi, Aksidentalisht kanë qenë Cvajg, vëllimet e Balzakut dhe Kadareja. Mm -hmm. Këto të treja mendoj se më kanë më kanë influencuar shumë në në formimin tim, sepse klasikët sigurisht që duhet t'i lexosh kur je. Pastaj tani unë s'lexoj më klasikë. Tani un kam një dobësi shumë të madhe për John Fante. John Fante. Po. Pyesni pluhurin e kam një po. ua bëj dhuratë të gjithëve sepse kam dhe atë atë trishtimin që pse ky autor është kaq i panjohur. Ky është një autor i madh dhe është shumë i madh. Edhe po. ka siç ka shkruar New York Times, a truly unknown author. 1933 ishte një vit i keq. Sepse se, mm. sepse botusja, jo, sepse botusja, botusi i tij zgjodhi të botonte Mein Kampfin pa të drejtë dhe u penalizua dhe për këtë u penalizua dhe Botuesi i tij këtu po në Shqipëri, atje. Atje. Në kohën kur ai jeton. Nuk e njoh historinë. Ai ish i viteve 30, Bukovski flet me superlativa të jashtëzakonshëm, por Bukovski e ka bërë të po, po. të besoj e di që të mund të. Ka një ka një ka një që në stil, po po nëse flas për John Fanten, libra të shkurtër, personazhet krijuar shumë mirë, Edhe edhe që han portokalle se s'kan ça të han. Po. Po. Ëm, kështu që po, jam dakord për. Kurse kurse tani siç thash John Fante, më pëlqejnë shumë prozatorët gjerman. Ëm, ëm francezët kanë ndikuar shumë, mendoj jam duke përkthyer librin në frëngjisht. Mhm. Nuk e di si do dalë, në qoftë në qoftë se do dalë mirë përkthimi sepse varet dhe se mm -hmm. sa mhm. do ta doj përkthysja. Unë i thash mos më zbukuro, unë dua që lexuesi po. të të të më njohë ashtu siç jam, sepse të shkretës asaj kur kish përkthyer një poezi, i kishin thënë pse, sepse nuk e kish përkthyer me rim, sepse normalisht nuk duhet përkthyer me rim një një poezi. Mm -hmm. Kishte parë një tjetër që kishte ndërhyrë ai përkthyesi e kishte bërë kishte bërë versionin e vet. E kuptoj. Edhe unë i thash mos më zbukuro. I ka ndodhur edhe i ka ndodhur Dostojevskit, po. Kjo është e tmerrshme po. në fakt që të përkthejmë poezi me rim, po kjo është një temë tjetër dhe një përkthyes gjerman ma ka kërkuar librin ja kam dërguar, por nuk dua të ekzaltohem dhe nuk dua të po për mua do ishte nder sepse janë dy letërsitë që kanë bërë Më kanë formuar. Mm -hmm. Franceze dhe gjermane. Gjerm për gjermanët kam për prozatorët e shkurtër gjermanë kam një debulesë shumë të madhe, sepse ata nuk kanë ujëra të tepërta, ata janë të fortë, të fuqishëm, mm -hmm. tronditës dhe nuk nuk nuk të lodhin, nuk të mërzisin. Mm -hmm. Në çdo mhm. në çdo fjalë ata janë një hit. E kuptoj. Kjo kjo është kjo është tipi po i i, i prozës që ti preferon pra. Po, një prozë. Po, kush janë ata që kanë ndikuar Absolutisht, mirë, kanë qenë kanë qenë klasik. Po, po Cvajgu shumë i dashur ende akoma për Më më kujtohet një herë kur kur kam vendosur një proz te Peshku pa ujë që u futa, vendosa një proz për të mhm. edhe më krahasuan me me O Henry. Mhm. Mm Unë s'mbaja mend e kisha lexuar apo jo, dhe u thash se kam lexuar. Reagimet ishin këto. Turp të kesh që nuk e ke lexuar, gënjen që e ke lexuar, gënjen që s'e ke lexuar. Domethënë në të gjitha, në të gjitha Turp të kesh edhe po, edhe gënjen. Turp të kesh që s'e ke lexuar dhe versioni i dytë ti e ke lexuar po gënjen. Ose mund të ishte, ose mund të ishte turp të kesh që gënjen. Po, po. po eh, po. Megjithatë duhet t'i falenderoj lexuesit e Peshkut pa ujë që gjithmonë më kanë Unë pas një interviste kanë qenë dashamirë. Jan janë dashamirë, por në, në kritikë edhe edhe edhe dashamirësi. Po. Ë, uh, shiko, kjo është ky është romani i parë. Ë, po. uh, jam i sigurt që nuk është romani yt më i mirë, por që uh, të tjera gjëra do të vinë. Kam frikë nuk do arrij dot të shkruaj një roman. Ë, um, më më ndoshta, po do ndoshta të bëj më mirë se ky. Por uh, nuk para gjenden tema të tilla kaq kollaj. Ja, unë nuk kam, unë shiko, janë janë kudo, janë kudo, po mm. përderisa të jesh duke shkruar që tani kam kam përshtypjen që Jo, jo, e krahasoj gjithmonë me këtë, Ashtu? kjo më duket shumë i arrirë, nuk jam shumë, unë jam kritikja më e pamëshirshme e vetes sime. Bulevardi i Yjeve gjendet në çdo librari, njerëzit po. mund ta mund ta blejnë atë lirisht, miq të dashur. Është uh, Arlinda Guma këtu me ne sot për uh, për këtë roman të parin të saj, ndërkohë që na premton se po shkruan diçka tjetër. Unë të uroj shumë sukses. Sukses. Faleminderit, faleminderit. Edhe edhe edhe edhe edhe fort, se nuk është nuk është e lehtë, domethënë Nuk është e lehtë në në Shqipëri po nuk është e lehtë. Po ti shiko, shiko meqë për meqë ra fjala tek Pyesni pluhurin, shkrimtari i cili hante dhe hante. Po, po hante se kishte shumë sheqer ndoshta, prandaj shëndoshej ai. Por por por nuk ishte aspak e lehtë për të. Dërgonte, dërgonte, dërgonte edhe ndonjëherë. Atë pjesën kur ia tregon atë tregimin e parë që vetë e vë një vajzë të vogël dhe lexoje një herë, të lutem, lexoje po. edhe një herë. Ishte është pjesa më fantastike e librit. Që nuk është e lehtë për një shkrimtar dhe kam përshtypjen që në këtë je në rrugë të drejtë. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Suksese. Suksese. Do të kthehemi mbas pak miq të dashur tani është koha për aha në klubin e mëngjesit. Ora është 9:38 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. 9:38 minuta miq të dashur. Hey, ehm um, mm. një pyetje për Oltën tani nëse kemi një fitues në lidhje me këtë principatën e vogël malore, e cila ndodhet midis uh, Francës e Spanjës. Andorra. Andorra. Bravo. E ka gjetur Gilda dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Andorra. Ra, ra, ra. Okej, me ra. Bëjmë një tjetër pyetje me And. Miq të dashur të gjitha përgjigjet e sakta në And fillojnë me And. Kujdes kjo është pak historike për juve që jeni mosha jonë edhe të vegjlit mund të mund të jetë pak e vështirë, megjithatë prindërit tuaj duhet ta dinë. Ky i zuri vendin Brezhnjevit ose pasardhësi në detyrë i Brezhnjevit. Mhm. Mm Ti i palindur, ti i palindur. Po, po. Oh, vetëm të gjithë juve ishin. Unë isha i lindur, unë isha 3 vjeç. Po unë planifikim kur, vati. Kur kur ky ka një and në emër, i zuri emrin Brezhnjevit. A kam qenë unë në plan? Ju? Ne. Ne, ne. Nuk e di. Ja, po ndaj prindërve tuaj. Pyesni, pyesni babin. Pyesni mamin. Okej, okay, ku ishit ju kur ky i zinte vendin Brezhnjevit? 069 20 70 222 069 20 70 222 për kë bëhet fjalë miq të dashur është çfarë uh, ne pyesim tani në Club FM 100.4. Ndërkohë kishim një temë për uh, diskutim sot. Pyesim ka çifte, kryesisht të rinj, adoleshentë që si shenjë besimi i japin njëri tjetrit passwordin e Facebookut apo të emailit dhe ne pyesim si ju duket juve një sjellje e tillë e në rast se jua kanë kërkuar ndonjëherë a mund na e thoni? Si reagon një njeri kur dikush i thotë dëgjo, ë, uh, jo dikush, por i dashuri i zemrës, pra i thotë, mm -hmm. ma ma jep pak uh, passwordin e Facebookut të shikoj njëherë se çfarë çfarë ke shkruar. Çfarë ndodh aty? Çfarë të kanë shkruar? Ka shumë mesazhe në faqen tonë në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Ju mund të lini tuajin aty apo të vini edhe në 069 20 70 222 069 20 70 222. Vilsoni ka shkruar po më thotë e kam edhe e ka passwordin tim në qoftë se je i ndershëm dhe nuk fsheh asgjë, nuk ka problem ta japësh. Kurse të gjithë këta që thonë jo është privacy e jo andej këtej, duan të fshehin diçka. Absolut me jo, absolutizëm. Bersoni thotë që të gjithë këta, kurse qofshin këta duan të fshehin diçka. Sikur Bersoni. Sikur Bersoni. E kuptoj po Altin. Atean që na ka shkruar dhe thotë kjo gjë më duket si shenjë mosbesimi dhe jo shenjë besimi. Unë personalisht kam 6 vjet martesë dhe burri im nuk e di fjalëkalimin tim në Facebook dhe e kundërta, as nuk kontrollojmë telefonat dhe as kuletat apo çantat. Po e kam dhe e ka passwordin pra. s'ka lidhje ndershmëria, thotë Xhenisa. Ë uh, fare e mendoj unë sepse ndershmëria nuk tregohet me një thotë passwordin në Facebook apo emailin, në qoftë se uh, mendojnë të bëjnë këto gjëra thotë që i ka dashuria, nuk do të dinë t'i tregojnë uh, me sjellje të tjera. Në qoftë se i tregon dashurinë kështu nuk e nuk di ta tregosh me sjellje të tjera. Ina ka shkruar po ma ka kërkuar kodin e Facebookut, Dhe unë nuk e kam dhënë sepse është injorancë, thotë. Po, po jo, dha është. Jemi totalisht të hapur me njëri tjetrin dhe nuk bëjmë logout, kështu që nuk ma kërkon fare passwordin, ka shkruar dikush tjetër atje. Ndërkohë Albana thotë nuk provohet besimi nëse jep fjalëkalimin, është private. Ka, ka në fakt ka edhe më keq. Mm -hmm. 942 më shkruan mm -hmm. që unë nuk e kam as friends thotë tim shoqë, jo më t'i kemi password. Po ka, mirë, ti mund mos ta kesh friends, po ka nga ata çifte që kanë një Facebook. Po, të dy, të dy me një emër, po. Emër, emër burri mbi- po, emër. Emër burri mbiemër. Po. Kelmendi ka shkruar, është mendjeshkurtësi dhe cënim i privatësisë. Nuk më kanë kërkuar një gjë të tillë dhe nuk do ta jap asnjëherë të drejtën të ma kërkojnë thonë sepse janë disa gjëra që quhen private, e ka shkruar domethënë ndaj këtë, por në fund të fundit njerëzit i bëjnë gjëra të tilla. Ai stan atë bylmet ka. Oh. Kështu që. Mirë, okay, kjo është mendimi i uh, Kelmentit, shumë i respektueshëm. Uh, Eraldi ka shkruajtur thotë, uh, nuk më ka ndodhur asnjëherë, por nëse do ta bënte dikush, do të tingëllonte si diçka shumë e çuditshme. Mirë, goca, a doni ju që të bëjmë uh, një Një lojë të vogël. Një lojë të vogël të quajtur ku ka fshehtë. Sharadio. Sharadio. Po, po të kemi një fjalë. Neve mund ta mendojmë një fjalë menjëherë. Menjëherë, po. Ju e dini sa të shpejtë të shkathët jemi ne. Po, absolutisht. Mirë, ndërkohë un po them që fjala jon ishte pambuku. Pambuku, po, pambuku. Fituese është Diana 523 i mbaron numri, fiton një kurs fotografie nga Art Center Tirana. Bravo Diana, bravo, bravo, bravo. Bravo Diana. Altin vërikisht atë të thotë. Nuk është një vend. Jo, jo, nuk është vend. Jo, nuk është vend. Nuk është vend goca. Ky gjithmonë na ngatërron, nuk është herë parë. MB. MB, jo, e pastaj. Mbulesë. Marin, jo, ba, Marin Barleti, jo. jo. jo. Meqë ra fjala miq të dashur, sot është dita e fundit për regjistrime tek Marin Barleti, data 12, dita e fundit për regjistrime për bachelor, bachelor. Uh, tek Diga, tek liqeni është kampusi për studimet bachelor dhe data 24 nëntor është është data për e fundit për t'u regjistruar për master. Tani nëse do të flasësh vetëm ti vazhdo fol. Le t'i le t'i ndihmojmë gocat. Goca ka është një koncept kohor që fillon me M. Okej, një koncept kohor. Faleminderit. Ah, gjatë të cilës mund të hash 3 vakte. Ojta, një koncept kohor. Do të edhe më shumë. Pra nuk është minuti, nuk është as momenti që janë shumë të shkurtër s'të del për të ngrënë një vakt, po themi. Ia dhe fare tani. Po MB, nuk është? Nuk është MB, më vjen keq. Po ta pra, nuk është MB. M. M. Vakti i parë i ditës. Jo, jo. Vakti i parë, jo. Goca, ky kjo është kohë mjaftueshme për të ngrënë tre vakte dhe ndoshta edhe më shumë Tash. Madje, për një sekond, jo, le ta marrim. Bëm vrap mëngjesi, po, hatër. Atëherë t'i ndihmoj prapë. Zgjat 24 orë. O bobo ia dhe fare. Zgjat 24 orë. Me M. Është, okay, meqë s'kemi kohë, është pjesë e javës. Është sot. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Kjo ishte e fundit nga Lorde Yellow Flicker Beat. Dhe kjo na çon në fund të programit për ditën e sotme. Fatkeqësisht duhet ta mbyllim me vetëm për pak vëmendje. O Jeri nuk kemi kohë Tash sepse është e mërkur. Do të them një gjë. Jeri nuk kemi kohë. Uf. Mos thuaj, ha, jepi. Atëherë tek Tirana e re. Së shpejti. O Tirana, Tirana jo. Tirana jonë e re. Ke një shans që po të vlon. Do po të vijë një Cinnabon. Pasi, uh, Cinnabon përveçse mund ta gjeni tanimë tek rruga e Kavajës ngjitur me kishën ortodokse, së shpejti përpara vitit të ri, do të hapet dhe dyqani i dytë që do të jetë diku në Tiranën e re. Vetëm kaq kisha. Faleminderit. Faleminderit. Po, faleminderit. Të nderuar e respektuar jeni. Po, të të falenderoj. E kam shumë inat kur thonë nderuar e respektuar. Jo se, jo se kam një gjë, kështu po më duket, më duket një përsëritje kështu. Ai nderuar e respektuar. Nëse. Ëh, uh, okay, faleminderit, pasi na bën, bën bën do të jetë edhe tek Tirana e re tani më së fundmi, mm -hmm. sepse ka ecur edhe është e kërkuar tek rruga e Kavajës. Damen Damer, welcome to New York dhe Bija e Faraonit janë në rrjetin e kinemave Cineplex miq të dashur. Ne kemi dhënë sot uh, bileta për filmat e Cineplexit këtë javë, të enjten janë premiera. Tani Olta do të japë edhe fituesit e fundit për sot, ndërkohë që ne do t'ju përcjellim në shoqërinë e Orgesa Zaimit, e cila vjen me programin e saj Music Box nga ora 10 deri në mesditë çdo ditë në Club FM në 100.4. Ndërkohë që fitues për dy bileta për në Cineplex është Duzha, ka thënë Juri Andropov. Andropov është e saktë. Bravo. Andropovi zëvendësoi Brezhnevin. Kjo është një, kjo është siç thonë e, e, kjo është një shprehje tjetër. Pak por e sigurt. Ndërkohë që është radio pak por e sigurt. Po, është- Kjo është pak por e sigurt. Ata që e përdorin këtë s'e di, ndonjëherë edhe flasin ia këpusin aq shumë dhe aq të pasigurta ato gjërat që thonë, sa që nëse. Sa që janë shumë pak. Është ke vënë re ti që njerëzit kanë qejf të flasin si kryeministri? Po, po, po. Das që ka filluar të mashtrojnë më shumë prandaj. Jo, jo, s'e kam fare në jo, tema jo, shumë. Nuk e kisha me kryeministrin. Mos e kisha kur përdorin fjalë, kur përdorin fjalë kaq të mëdha që as vetë nuk i kuptojnë. Po, bra. Po. Duan kanë shumë qejf të flasin si kryeministri. Ë, uh, e çuditshme. Në rregull, do të themi që sot është e mërkurë. Dhe kjo ishte edhe sa radio e çunave. Po, ishte bravo. Faleminderit për keqkuptimin e Altinit. Faleminderit për këtë informacion Olta. Kështu që është është e mërkurë. Keqkuptimin nuk kisha unë. Është dita ku ai di ta mesjush. Ti e solle pranë nesh. Ai kena e mbyllim. Në këtë ditë Altini vetëm ha të mërkurën. Është e vërtetë, kjo është pak por e sigurt. Themi nesër në klubin e mëngjesit miq të dashur 21 pushim. Kalofshi bukur.